četvrtkom. Godina je 1389. Na Kosovu polju, prostranoj Kraškoj kotlini u istočnom dijelu današnjeg Kosova, koju povisničar Ferdo Šišić opisuje kao stvorenu od prirode da bude odlučno bojište, okupile su se dvije vojske. Jednu je predvodio srpski knez Lazar, u njoj se borio i kontingent pod zapovjedništvom Vlatka Bujovića, koji je poslao bosanski kralj Stjepan Tvrtko, a u jednom se izvoru navodi i da se s vojskom kneza Lazara borio i kontingent koji je vodio bivši hrvatski ban Ivaniš Horvat. Druga je bila vojska Osmanskog carstva koju je predvodio sultan Murat I. 18 godine prije toga vojska srpskih velikaša predvođena despotom Uglješom Mrnjavčevićem i njegovim bratom Mukašinom pokušala je kod Černomena na rijeci Marici zaustaviti prodor Osmanskog carstva na Balkanski poluotok. U toj Maričkoj bici Osmanska vojska porazila je Srpsku, a sultan Murat je pod svoju vlast stavio veći dio današnje Makedonije, kasnije i Bugarske. Na Kosovu polju knez Lazar pokušao je zaustaviti danji prodor Muratovi snaga na sjever. Rezultat te bitke ovako opisuje Georgij Ostrogorski u svojoj povijesti Bizanta. Knez Lazar suprotstavio mu se sa srpskim i bosanskim trupama na Kosovu polju i ondje je 28. lipnja 1389. došlo do povijesne bitke, koja je nakon katastrofe na Marici najznačajniji događaj u osmanskom osvajanju Balkanskog poluotoka. U početku je izgledalo da je sreća na srpskoj strani. Sam je sultan poginuo, ali se pod vodstvom prijestolo nasljednika Bajazita na posljedku pokazala turska premoć. Knez Lazar je pao u zarobljeništvo i smaknut je zajedno sa svojim velikašima. Njegovi su se nasljednici morali pokloniti pobjedniku i priznati osmansku vrhovnu vlast. Posljednje veliko središte otpora bilo je slomljeno i nakon toga su turski osvajači preplavili Balkan s još većom silinom. Nakon bitke na Kosovu polju osmanska vojska podložila i Srbiju. Sin kneza Lazara Stefan Lazarević formalno je postao osmanski vazal. Sve ovo značilo da su osmanske trupe došle na granice Ugarsko-Hrvatskog kraljevstva. Godinu dana nakon bitke na Kosovu polju osmanske trupe opljačkale su područje oko Temišvara. Godine 1391. red je došao na područje Srijema. Nakon toga osmanski prodori postali su redovita pojava. Sve je to nagnalo Ugarsko-Hrvatskog kralja Žigmunda Luksemburškog da se ozbiljno posveti osmanskom prodoru. Žigmund je bio sin češkog kralja i cara Svetog Rimskog carstva Karla IV. i Elizabete Pomeranske. Put prema Ugarsko-Hrvatskom prijestolju bio mu je otvoren kada je ugovoren njegov brak s Marijom, kćerkom Ugarsko-Hrvatskog kralja Ludovika I. Velikog. Krunu nije dobio bez borbe. Tek 1394. godine Žigmund i njegova vojska uspjeli su u Bosni kod Dobora slomiti vojsku svojih protivnika, a dio vođa pogubiti, neke i nakon dugotrajnog mučenja. Dok se Žigmund obračunavao sa svojim protivnicima, predvodnicima takozvanog protudvorskog pokreta, osmanska vojska primicala se južnim granicama kraljevstva za čiju se krunu on borio. Pal Engel u knjizi Kraljevstvo Svetog Stjepana, povijest srednjovjekovne Mađarske, piše. Već jesen 1389. Žigmund je vodio pohod na Srbiju. Zauzao je nakon opsade Čestin i Borač, i ponovio je to 1390. i 1991. Godine 1392. probio se sve do Ždrela, ali je sultan Bajazit, koji je sam predvodio vojsku, odbio ući u bitku. Godine 1393. baruni su vodili pohod uzduž južne granice i Žigmund je tamo bio u kolovozu 1394. Početkom sljedeće godine on je pokrenuo pohod protiv Moldavije. Do tog trenutka Vlaška je došla privremeno pod vlast Osmanlija. Mirčeja, knez Vlaške, koji se do tada uz poljsku pomoć odupirao Ugarskoj, zamolio je Žigmunda da mu pomogne. U ožujku 1395. Mirčeja je pristao biti vazal Žigmunda Luksemburškog. Nakon toga Ugarska vojska krenula je u Vlašku, ali u svibnju je tamo doživjela težak poraz. U srpnju je sam Žigmund s vojskom došao u Vlašku i Mirčaja je vraćen na prijestolje, a ugarska vojska od Osmanske preotela je dvorac po imenu Minor Nikopolis na Dunavu. Po prvi puta ime Nikopolis ili Nikopolj postaje bitno u ratu između Ugarsko-Hrvatskog kraljevstva i Osmanskog carstva. Ratovanje na južnoj granici iscrpljivalo je Žigmunda, koji nikada do kraja nije primirio pobunjenike u svom kraljevstvu. A sam Žigmund, sin cara Rimskog, imao je velike ambicije kada je u pitanju kruna s kojom se okrunio njegov otac Karlo. Sređivanje stanja na južnoj granici, posebno pobjeda nad muslimanskom osmanskom vojskom, donijela bi Žigmundu golemi prestiž. Godine 1395. poslao je zaslanike po europskim dvorovima kako bi potražio saveznike i trupe koje bi mu pomogle u pohodu na osmansku vojsku. Odazivu na taj poziv pomogla je činjenica da je papa 1934. pozvao sve vladare Europe na križarski pohod protiv Osmanlija. Odaziv je uistinu bio velik. Aziz Surjal Atija u knjizi Križarski pohod na Nikopolis piše. Buda je bila glavno okupljalište koalicijskih snaga. Francuzi, burgundijske i njemačke vojske, češki i poljski vitezovi, talijanski plaćenici, svi su se okupili oko Žigmunda u Budi, bok uz bok sa svojim ugarskim domaćinima. Nema indicija u izvorima o mjestu gdje su se Englezi pridružili stranim kontingentima, ali je sigurno da su bili u Budi u isto vrijeme kad i predstavnici drugih zemalja. Filibert Nejak i vitezovi svetog Ivana Srodosa, koji su govorili francuski i koji su od početka s velikim žarom prihvatili Žigmundov poziv, isplovili su sa svog otoka tek u kolovozu 1396. Vjerojatno su čekali da se na putu prema Dunavu pridruže združenoj floti Venecije i Dženove. Sve u svemu oko 40 venecijanskih i dženoveških galija s ukrcanim vitezovima i vojnicima krenulo je kroz Bospor i Dardanele prema Crnom moru i onda uzvodno uz Dunav. Skopna je prema Dunavu napredovala vojska koja je imala možda 15 tisuća vitezova i vojnika. Neki od kroničara, poput Ivana Turčanskog, napisat će da je Žigmund, kada je vidio tu silu, bio uvjeren da je uspjeh siguran i da čak i ako nebo padne, vrhovih kopalja okupljene vojske spriječit će ga da dotakne zemlju. Prvi uspjeh pohoda ostvaren je bez borbe. Grad Vidin na južnoj obali Dunava, kada je vidio križarsku silu, predao se bez borbe. Ali njega je držao domaći bugarski plemić, možda po imenu Stracimir – Sljedeći grad na putu križarske vojske bio je Rahova, gdje je bila osmanska posada. Tek nakon opsade znatno malobrojnija posada je savladana, a križarska vojska poubijala je većinu branitelja i stanovnika. Samo su najbogatiji odvedeni u zatočeništvo kako bi se tražila otkupnina. Nakon toga križari su došli do još bolje utvrđenog grada. Aziz Tija piše. Sljedeći važan grad nakon Rahove na putu križara bio je Nikopolis. Žigmund je bio potpuno svjestan važnosti Nikopolisa i usmjerio je koalicijske snage prema njemu. Ali grad je bio skoro neosvojiv. Nalazio se na vrhu malenog platoa, koji se okomito spuštao u nizinu na južnoj strani i nadbijao se nad rijeku na sjevernoj strani. Na istoku gospodario je klancem koji je povezivao južnu ravnicu s cestom uzduž Dunava i na zapadu plato se sužavao u greben koji se protezao do rijeke Osme i skrećući u pravcu jugozapada spajao se s planinama koje su stajale na jugu, na danjem kraju nizine. Grad je bio okružen dvostrukim zidovima i jakim tornjevima. Približavajući se gradu kopnenim putem, kojim su sigurno išli križari, Posjetitelj je mogao vidjeti kako je ruka prirode urezujući tako plemenito uporište u čvrstoj stijeni pripremila grad za ponosnu obranu od ponosnog napadača. Nikopolis ili Nikopolj izgledao je neosvojiv. Osmanske snage utvrdile su se u njemu, imale su dovoljno hrane i oružja za dugu opsadu. Zapovjednik obrane Nikopolja bio je Dogan Beg, koji je bio odlučan ne prepustiti grad nevjernicima. Križarska vojska počela je opsadu 10. rujna. Venecijanske i dženoveške lađe ocijekle su Nikopolj od rijeke. Križarska vojska odmah je krenula na zidine grada opsadnim ljestvama i podzemnim lagumima. Opsada je krenula dobro. To je osokolilo napadače. Aziz Surja Latija piše. Rane pobjede Francuza i nedostatak vijesti o pokretima i planovima sultana Bajazita učvrstile su uvjerenje križara da je sultan tako uzbunjen vijestima u njihovom dolasku da se neće usuditi pojaviti na bojnom polju. Prema tome, umjesto da iskoriste vrijeme i priliku za pripremu opsadnih ovnova i drvenih tornjeva kako bi ušli u grad, oni su pretvorili opsadu u blokadu i odali se proždrljivosti, kockanju, pijenju i razvratu. Punih 15 dana niz slavlja neprekidno je trajalo u taboru kršćana. Cijela je vojska živjela u nesmotrenoj sigurnosti i odbila vjerovati da Bajazi dolazi. Onima koji su se usudili širiti takve glasine, prema zapovjedi maršala Busikoa, odsječene su uši. Vrlo brzo će križarska vojska pod Nikopoljem saznati zašto je sultan Bajazid dobio nadimak Ildirlim ili Munja. Dok se križarska vojska približavala Dunavu, Bajazid je vodio opsadu Carigrada. Kada je saznao kolika se vojska približava granicama njegovog carstva, on je brzo popalio opsadne sprave oko Carigrada i okrenuo svoju vojsku najkraćim putem prema Dunavu. Njegovi izviđači javili su mu da su križari u opsadi Nikopolja. Christopher Tierman u knjizi Boži rat, nova povijest križarskih pohoda, piše. Dana 25. rujna 1396. Osmanlije i njihovi saveznici Srbi uništili su savezničke kršćanske snage. Kršćanski saveznici uzeli su inicijativu kušajući napasti Turke koji su napredovali. Odbivši ostati kao moćna pričuva i podbacivši u tomu da koordinira napad s Francusko konjeništvo se razbilo na turskom pješaštvu i prvom konjeničkom redu, prije nego što je dospjelo do glavne kolone turske teške konjice Spahija, kad su bili sasječeni do kraja. Turska je pobjeda bila premoćna i neosporna. Poraz kod Nikopolja bio je težak. Križarska vojska bila je skoro potpuno uništena. Kralj Žigmund jedva se spasio bijegom na jednu od galija koja je bila na Dunavu i koja će ga odvesti u sigurnost ali za preživjele koji su uspjeli izbjeći zarobljavanje od strane osmanske vojske, kralj je ostao u najžešćem kreševu, vjerojatno mrtav ili zarobljen. Prema tome, Ugarsko-Hrvatsko kraljevstvo bilo je bez kralja. Preživjelim hrvatskim jugarskim velikašima iz te bitke, kao i onima koji su ostali kući, nepoznata sudbina kralja pružila je mogućnost da se na prijestolje opet dovede netko prihvatljiviji od Žigmunda Luksemburškog. Stari kraljev protivnik, ban Stjepan Lacković II, sam sudionik bitke kod Nikopolja, odlučio je na ugarsko-hrvatsko prijestolje dovesti Ladislava Napulskog. Plan je imao samo jedan nedostatak. Kralj Žigmund, kojeg se smatralo mrtvim, vratio se u kraljevstvo i kralj je namjeravao srediti račune s neposlušnim plemićima. Sređivanje računa dogodit će se 27. veljače 1397. u Križevcima, na događaju koji je poznat kao Krvavi sabor. Kako je došlo do tog Krvavog sabora? To je tema sljedeće dvije emisije povijesti četvrtkom. Naš sugovornik je dr. Gordan Ravančić iz Hrvatskog instituta za povijest. Iako je sigurno bilo tih saborskih zasjedanja, to jest sakupljenja hrvatskog i slavonskog plemstva i ranije najstariji nam dakle zapisnik sabora govori dakle o zasjedanju plemstva ili sabora srednjovjekovne Slavonije iz 1270. godine. Vrlo vjerojatno nešto slično se događalo i na prostoru srednjovjekovne Hrvatske, poglavito o tome dakle govore materijalni ostaci sa kraja 11. to je početka 12. stoljeća koji su tijekom 90. godina 20. stoljeća pronađeni u zaleđu Zadra. Međutim, pisanih tragova o tome uistinu nema. Ono što se jednako tako zna da su neki prvi dakle pisani tragovi o zasjedanju hrvatskog plemstva, dakle kad govorimo dakle o srednjovjekovnoj Hrvatskoj koja je opet ponešto različita od srednjovjekovne Slavonije, to dakle su zapisi iz doba Anžovinaca, konkretno iz 40. godina 14. stoljeća. Međutim, ono što treba imati na umu da ti sabori nisu imali jurisdikciju i dakle neke prerogative vlasti kao što je to današnji Hrvatski sabor ima. Ti sabori su prije svega bili mjesta gdje je plemstvo se nalazilo i dogovaralo svoja osobna prava koja su se onda vrlo često zbog sustava feudalne vlasti pretakalo i nekakva državna prava kao takva. Stoga u principu ono što moramo imati na umu dakle da u srednjovjekovno doba, dakle u doba srednjovjekovnog razvitka Hrvatskog kraljevstva, mi govorimo ne samo o Hrvatskom saboru, nego govorimo o Hrvatskom i o Slavonskom saboru. Ono što treba imati na umu, dakle, da e, svaki od dakle, tih trojedne kraljevine, a svaka ima dakle, svoj dakle, sustav upravljanja. Naravno, sve počiva na činjenici da je vladar, to je konkretno kad govorimo o, dakle, o razdoblju srednjega vijeka, to je kralj, poglavito razvijenog i kasnog srednjeg vijeka, to je kralj, on ima poglavito osoban odnos prema svakom od tih plemića koji na nekoj razini izvršava njegovu vlast. Naravno, postoji tu institucija bana, to jest ako govorimo o Ugarskoj, institucija Palatina, koji su, dakle, kao bi bilo nešto kao desna ruka ili živa riječ kralja u trenutku kada njega nema na određenom području. Plemstvo, dakle, budući da imamo od razdoblja kasnog 13. stoljeća situaciju dakle da se pomalo urušava sustav kraljevskih županija i stvaraju se kneštva. Plemstvo je to koje, poglavito to, dakle oni baruni, kneževi kao što su kod nas bili Birbirci ili dakle Šubići Bribirski ili Krčki Frankapani ili Babonići ili brojni drugi rodovi, a, oni su ti koji na području dakle svojih kneštava provode kraljevu vlast. Godine 1246. u bici na rijeci Letiji poginuo je vojvoda Fridrik II. Babenberški, vladar Austrije i Štajerske. Iza njega nije ostao muški nasljednik i to je dovelo do sukoba za Babenberšku baštinu. Glavni suparnici bili su ugarsko-hrvatski kralj Bela IV. i češki kralj Otokar Pšemisl. Rat između Bela i Otokara počeo je 1250. i nakon četiri godine ratovanja oni su se dogovorili oko podjele plijena. Bela je dobio južni dio Štajerske, koji je pak dao na upravljanje sinu Stjepanu. Štajerski plemići onda su se pobunili protiv novog gospodara i obratili se za pomoć Otokaru, čija je vojska 1260. kod Krojsenbruna porazila Belinu vojsku. Sljedeće godine u Beču Bela i Otokar potpisali su mir prema kojemu se Bela mora odreći prava na Babenberšku baštinu. To je pak ostavilo Stjepana bez pokrajine kojom bi mogao upravljati i Bela je to namjeravao riješiti davanjem Transilvanije na upravu svom sinu ali Transilvanija nije bila poput Štajerske, a i Stjepan inače nije bio zadovoljan udjelom u vlasti. Između oca i sina počeo je rat koji je završio porazom Bela IV. koji je 1266. morao dati sinu na vladanje sve zemlje Ugarsko-Hrvatskog kraljevstva istočno Dunava. Bela IV. umro je 1270. i na prijestolju ga je naslijedio Stjepan kao Stjepan V. Ali on je vladao samo dvije godine, Joakim Gutkeled, slavonski ban, pobunio se protiv Stjepana i zatočio kraljevog sina Ladislava. Cilj je bio natjerati Stjepana da sa sinom podijeli vlast. U pokušaju oslobađanja Stjepan je umro i na prijestolju ga je naslijedio sin Ladislav, koji je u trenutku očeve smrti imao deset godina. U tom dijelu ugarsko-hrvatske povijesti, koji Nada Klajić naziva metežom, u Zagrebu se niže plemstvo pokušavalo izboriti za svoja prava. Početak isprave u kojemu je zabilježen taj pokušaj glasi. Mi, Matej, ban čitave Slavonije, ovim pismom objavljujemo svima sljedeće. Na općem saboru kraljevine čitave Slavonije, plemići i službenici utvrđenih gradova predadoše nam pismeno niže navedena prava kraljevine i banovine, moleći da ih se pridržavamo kod suđenja i kod vršenja banskih prava, da se pobrinemo da ih se pridržavaju i naši suci. Kako se veselimo probitku i koristi kraljevine, prihvatili smo njihov zahtjev, koji je opravdan jer se spomenuta prava zasnivaju na istinitim i zakonitim razlozima, da ga ostvarimo kako zaslužuje. U tom metežu 70. godina 13. stoljeća niže plemstvo te neplemeniti slobodnjaci koji su upravljali utvrđenim gradovima kraljevstva pokušali su Banu, Mati i Čaku dati dokument u kojem su nastojali propisati temeljna prava i dužnosti. Među pravima, koje su najviše značila nižem plemstvu i slobodnjacima, bila su i ova, popisana na početku isprave izdane 1273. Najprije, nijedan tužitelj ne može uzeti za svjedoka pristava koji je s njime u rodu ili svojiti, ili mu je podložan ili svećenik u njegovoj župi. Bude li tko pozvan na sud, mora mu se za ročište odrediti 15 dana od dana poziva, ako je pozvan pred nas, a osmi dan ako je pozvan pred naše suce. Tužitelj će u prvom pozivu objavljenom u sudskom oglasu navesti svoju tužbu da ne bude prilike za prijevaru. Ne pristupili optuženi na prvo ročište platit će globu od 40 denara, a za nepristupanje na ostala ročišta plaćat će globe koje su u kraljevini uobičajene. Ono što su ti niži plemići i slobodnjaci htjeli bila je pravna sigurnost te zaštita od svojevoljnog oporezivanja. Iz te želje izašla je isprava u kojoj se po prvi puta spominje staleško organiziranje slavonskog plemstva, to jest prvo zasjedanje sabora. Zasjedanja sabora će nakon toga postati važni događaj u kraljevstvu. Shodno tome onda naravno u trenucima kada se sastaju na saborima, onda je tu nastaje situacija da se osim dakle priče vezanih za njihova prava kao plemića, rješavaju i neki bitni državni poslovi, sudovanja i tako dalje. Naravno, ban koji dolazi tamo, on može namjesto kralja dakle određivati određena pravila, to je prosuđivati i presuđivati pojedine probleme. S tim da treba imati na umu da u ovisnosti same te središnje vlasti ponekad je u osobi bana dakle bila spojena i Dalmacija i Slavonija. To je Dalmacija, Hrvatska i Slavonija, ponekad samo je Hrvatske e, ban ili je samo Slavonije ban. dajčešće ono što imamo, dakle, da se pojavljuje ban tociju Slavonije, pri čemu treba onda razumijevati da je to, dakle, ban čitavog Hrvatskog kraljestva. Naravno, ali ti sabori, barem mi nemamo do nekog ranog novog vijeka situaciju jasnu da su se sabori sastajali po principu da bi bili jedinstveni sabori čitavog Hrvatskog kraljestva, imajući pri tome na umu, dakle da pod e, pojmom hrvatsko krajstvo ne, mislimo samo na Hrvatsku, nego i na Slavoniju i Dalmaciju. U 14. stoljeću dolazi ujedno, e, što se sve češće u našoj historiografiji počinje pisati, do jedne promjene paradigme razumijevanja kraljevske vlasti i u principu Anžuvinci, poglavito Ludovik Anžuvinac, stvara jednu novi odnos prema plenstvu, izdaje se čitav niz novih diploma i onda tu i uloga Sabora kao takvog postaje ponešto drugačija i to se poglavito vidi dakle, u tim e, sastajanjima Sabora tijekom 40. E, i 50 70. pa onda i 80. godina 14. 14. stoljeća. Tako da u principu kada gledamo od, dakle, od prvih vijesti krajem 13. stoljeća, to je 70. godina 13. stoljeća, pa onda tijekom 14. stoljeća, uloga sabora pomalo postaje uistinu kreće prema onome što danas, kako mi danas vidimo sabor, dakle kao središnje zakonodavno tijelo u smislu dakle gdje se odlučuju neke bitne političke odluke za čitavo kraljestvo. Žigmund Luksemburški rođen je 15. veljače 1368. godine u Nürnbergu. Njegov otac Karlo u trenutku rođenja svog sina Žigmunda bio je njemački, češki, lombardijski kralj te car Svetog Rimskog carstva. Karlo put do svih tih titula nije bio lak. Kada mu je bilo 15 godina, njegov otac Ivan, češki kralj, poslao ga je na francuski dvor kako bi tamo dobio obrazovanje – ali i suprugu. Za suprugu je dobio Blanche, kćerku francuskog kralja Filipa VI, a jedan od učitelja bio mu je budući papa Clement VI. Nakon sedam godina boravka na francusku dvoru, otac ga je pozvao natrag i prvo mu predao na upravljanje posjede zadobivene na sjeveru Italije, a onda i Moravsku i Češku. Ivan je bio jedan od velikih ratnika svog vremena. Ratovao je protiv Litvanaca, Rusa, protiv Ugarske, Engleske, Austrije i na sjeveru Italije. U tim je ratovima proširio češke granice i zagospodario većim dijelom Lombardije. Ali sva ta ratovanja dovela su do dugova. Kada je Karlo od oca dobio sve one zemlje na upravljanje, zatekao je založene dvorce i buntovno plemstvo kojemu je bilo dosta rata i poreza. Karlo se pokazao sposobnim u dovođenju u red tih područja, ali to je izazvalo očevu sumnju da mu je sin možda prijetnja i on ga je 1335. otpustio ali Ivan je bio sve stariji i na kraju se morao pomiriti sa sinom. Godine 1346. Ivan, tada već gotovo slijep, poginuo je u bici kod Kresija i došao je red da se Karlo okruni za kralja. Ivan Hlavaček u novoj kemričkoj povijesti srednjeg vijeka u šestoj knjizi u poglavlju Luksemburgovci i Rupert od Palatinata piše. Do izbora Karla IV. koji je do tada bio samo Mark Grof od Moravske i nasljednik Češkog prijestolja, došlo je 11. srpnja 1346. godine u Rensu. Izbori su provedeni iz četiri prava glasa i jednim sumnjive vrijednosti. Kralj Češke, nadbiskupi Kelna i Trira te vojvoda od Saske dali su četiri zakonita glasa, dok je nadbiskup Mainca, za kojeg je bilo rezervirano pravo da se zove vijeće elektora i da bude njegov predsjednik, također glasao za Karla. Ali Njegov je položaj izvorno držao Heinrich von Wirneburg, žestoki pristalica Ludviga, i Klemen Česti ga je smijenio, te na njegovo mjesto imenovao Gerlaha od Nassaua. Heinrich je naravno odbio to prihvatiti i sjena šizme pala je na nadbiskupiju Maljca. Ipak strana Luksemburgovaca uspjela je postići svoje ciljeve, iako je na njihovu dugoročnu realizaciju od početka pala sjena sumnje. To je bilo vidljivo u Karlovu krunjenju, koje nije održano u drevnom krunidbenom gradu Ahenu, jer je taj grad ostao odan Ludvigu od Bavarske. Karlo je umjesto toga morao biti okrunjen u Bonu, gdje je boravio nadbiskup Kölna. Ludvig IV. Bavarski nosio titulu njemačkog kralja od 1314. i cara Svetog Rimskog carstva od 1328. I nije namjeravao prepustiti Karlu i kući Luksemburgovaca, krunu njemačkog kralja, a onda i pristup samoj carskoj tituli. Karlo je na svojoj strani imao papu Klementa VI, koji je bio njegov učitelj na francuskom dvoru, i sreću. Dok se Ludvig pripremao za rat protiv Karla, umreo je jesen 1347. od srčanog udara dok je lovio medvjede pored Minhena. Karlo je tako bio otvoren put prema onim titulama koje je kasnije uspio sakupiti. Kada je Karlo IV. umro, 1378. na češkom i njemačkom prijestolju naslijedio ga je stari sin Vaclav, koji je dobio i krunu cara. Žigmund je svoju krunu morao potražiti u Ugarsko-Hrvatskom kraljevstvu, koje je u svom postojanju vidjelo i jake, ali i slabe kraljeve. U osnovi zadnje godine vladavine dinastije padovića su potpuno derogirale kraljevsku vlast kao takvu. I dolazak novog, dove dinastije, početkom 14. stoljeća, dakle dinastije Anževinaca, na početku se nije činilo nimalo da će se, da će se nešto bitno u tome promijeniti, pogledajte jer je taj mladi kralj bio tek 12-godišnji djete. Međutim, tijekom vremena, negdje zaključno sa 20. godinama 14. stoljeća, situacija će se polako s tubokom početi mijenjati. Naime, Anžovinci imaju tu ideju diseminacije kraljevske vlasti da sve je kraljevo. Dakle, kralj je uistinu vladar. Nije samo prvi među jednakima i to će već Karlo Robert pokušati dakle izvesti. Međutim, njegova smrt 40. godina 14. stoljeća sprijeti će ga da do kraja provede dakle tu restauraciju kraljevske vlasti u punini i to poglavito u smislu dakle izdavanja novih diploma tom plemstvu ukoliko se pojavi kakav buntovni plemić kakvih je bilo uistinu puno tijekom zadnjih godina dinastije Arpadovića, onda se to rješava vrlo jasnim vojničkim putem i takve osobe obično ili stradaju smrću ili budu smještene dakle u trajni, trajni zatvor. Na našim prostorima takvih primjera je bilo, sjetimo se samo dakle Šubića Bribirskih koji će dakle pokušati pružiti biti otpora, na kraju onda za neke od njih i ne znamo gdje su na kraju skončali. Tu politiku nastavit će i Ludovi Kanžuvinac, s tim da će on onda uistinu dovesti Ugorsko-Hrvatsko kraljestvo na vrhunac njegove srednjovjekovne moći, s tim da će za to biti potrebno nekoliko dakle oštrih akcija, kao što je bilo podsjedanje Knina 40. godina 14. stoljeća gdje je onda doveo u red neposlušne Nelipiće, prije toga su već bili dovedeni u red e, neposlušni Šubići, tako da ih je potpuno izmjestio izmjestio iz njihovog domicilnog područja i doveo ih u situaciju da moraju ispočetka graditi svoj, dakle nekakav velikaški aparat ispod sebe. Shodno tome i uloga kralja u kraljevstvu će se bitno promijeniti. Na vrhuncu moći to kraljevstvo, to jest osoba vladara u smislu Ludovika Velikog, Ludovika Velikog žunica vlada će prostorom od Baltika pa sve do jedno kratko razdoblje e, samog Napulja, no u svakom slučaju od Jadrana do Baltika. Naravno, na koji način je ta vlast organizirana u ugarskom dijelu krajstva, na koji način organizirana u hrvatskom dijelu krajstva, nisu u potpunosti identični, no ista ideja se pronosi, a to je ideja da je kralj vrhovni, dakle, poglavar države, on je vlasnik svega i u principu u tom smislu treba razumijevati i te diplome i taj čitav preustroj što vojnog, što teritorijalnog aparata koji se događa poglavito 60-ih pa 70-ih, a onda jednim dijelom po inerciji tijekom 80-ih godina 14. stoljeća. Ključna promjena koja će odrediti povijest Ugarsko-Hrvatskog kraljevstva krajem 14. i početkom 15. stoljeća dogodit će se i prije smrti Ludovika I. Velikog. Zadnje godine svog vladanja Ludovik je bio boležljiv i više nije bio tako aktivan. Pored svega, sve je više vremena provodio u molitvi, u kojoj mu se pridružila i njegova majka koja je došla iz Poljske. Dvor je polako došao pod utjecaj Ludovikove supruge Elizabete. Od godine 1373. Elizabeta i njezin dvor počeli su polako mijenjati odnos snaga u kraljevstvu. Paul Engel piše. Jedan po jedan ratnički barun, poput Lakvija, nestao je i zamijenjen je položajima moći i ljudima potpuno drugačije kova. Dugi niz plemenitih, ratobornih i nepismenih baruna naslijedila je malena skupina novih vođa, muškaraca koji se nisu istaknuli rođenjem ili vojničkim darom, ali su bili izvrsni u vještinama vladanja. Dva muškarca jednake težine stajala su na čelu toga pokreta. Oba su uživala punu potporu mlade Elizabete, koja je čini se upravljala iza scene svim događajima. Jedan od njih je bio Nikola Garaj, magnat visokog roda, koji je 1375. zauzeo dužnost Palatina i držao je deset godina. Nakon što je postao Palatin, on je postupno osigurao većinu drugih službi za svoje rođake i saveznike i gurnuo je u stranu sve one s kojima se nije želio ili nije mogao sporazumjeti. Stjepan Lakvi mlađi, vojvoda Transilvanije, otišao je 1376. na hodočašće u svetu zemlju. Kada se vratio, uvidio je da je u međuvremenu ostao bez ikakvog utjecaja. U vrijeme Ludovikove smrti većinu časti i ključnih položaja držali su Nikola Garaj i njegovi saveznici. Petar Kudar, tada guverner Galicije, bio je jedini ozbiljni protivnik kojeg nisu uspjeli maknuti. Ipak trenutak zato je došao u prosincu 1382. kratko nakon Ludovikove smrti. Petar je uhapšen zbog optužbi da je predao nekoliko dvoraca Poljacima. Moć Garaja i Elizabete postala je tako gotovo neograničena kada je Ludovik umro 17. rujna 1382. za kraljicu je okrunjena Marija, 11 godina stara kćer umrlog kralja. Regentkinja je postala kraljica majka, kraljevstvom su vladali Nikola Garaj i kardinal Demetrije, drugi najmoćniji muškarac u kraljevstvu. Mogućnost da žena vlada patrijahalnim kraljevstvom nije dolazila u obzir i počela je potraga za kraljem, Tvor je prihvatio Ludovikov izbor da suprug maloljetne Marije postane Žigmund Luksemburški. Veliki broj plemića bio je za drugi izbor, za Karla Dračkog iz Napuljske loze Anžuvinaca. To je bio početak građanskog rata u kojemu će Žigmund morati pobijediti ako će željeti dobiti krunu Ugarsko-Hrvatskog kralja. Dakle, priča o tome vrhunca i pada pojedinih dinastija nije jedinstvena kada govorimo uh, o Ugorsko-Hrvatskog kraljevstva i općenito Europi treba se sjetiti dakle i situacije jedan od vrhunaca hrvatskog uh, rano kraljestva je vladavina Zvonimira koji nije imao muškog nasljednika. Jednako tako i, i poneki arpatski vladari, vladari dinastije Arpadovića nisu imali muškog odvjetka i onda je dolazilo do problema. Ta situacija je dakle bila i sa Ludovikom Velikim, on je imao dvije čeri, Hedvigu ili Jedvigu i Mariju i nije imao muškog nasljednika, shodno tome postavio se problem kako dakle to ogromno kraljevstvo kome ostaviti. Plan samog e, Ludovika je bio takav da Mariju oženi dakle za mlađeg sina tadašnjeg eh, cara Svetog Rimskog carstva njemačke narodnosti Karla Luksemburgovca. Dakle, taj mlađi sin je bio eh, Žigmund Luksemburški, koji je imao velike ambicije, ali realne, realno malen prostor za ostvarivanje tih ambicija i njegov eventualni dolazak na čelo Ugarsko-Hrvatskog krajstva bio bi dobra odskočna daska za sve ono što će on kasnije u životu postići, a to je između oslog i postati pred kraj svog života i car Svetog Rimskog carstva njemačke narodnosti. Druga pak čer udana je u Poljsku za Jagela, u tom trenutku čak nedavno pokrštenoga dakle litvanskog princa i time se ostvarila dakle na neki način mogućnost da se to veliko krajstvo podijeli između dvaju velikih dinastija. No naravno tu je tu, tu se, su se uplele i neke druge političke aspiracije, pa je kraljevstvo nakon smrti e, Ludovika Anžuvince 1382. godine ušlo u jednu, e, jedno razdoblje, dugotrajno razdoblje takozvanog protudvorskog pokreta koje je potrebalo pa nešto više od 20 godina. Kaos u Ugarsko-Hrvatskom kraljevstvu bio je toliki da je ono bez borbe moralo prihvatiti gubitak cijelih svojih dijelova. U trenutku najveće svoje moći, Ludovik I veliki vladao je od Baltika do Napulja. Pet godina nakon Ludovikove smrti, Poljska se otrgla od Ugarsko-Hrvatskog kraljevstva i stvorena je Poljsko-Litavska unija. Pored Žigmunda pojavili su se i novi pretendenti, ne samo Karlo Drački, već i jedan francuski plemić. Predstavnici Ugarskog dvora otišli su na francuski dvor i zatražili za Mariju novog supruga. Odabran je Luj od Orleana, brat francuskog kralja Karla VI. Sada su postojala tri pretendenta na prijestolje. Dvor se dodatno podijelio. Kada su u rujnu 1385. stigle vijesti da se Karlo Drački iskrcao na istočnoj Jadranskoj obali i da ide prema Budi, stvari su se užarile. I okolne zemlje osjetile su da je Ugarsko-Hrvatsko kraljevstvo u Rasulu. Paul Engel piše. Do tog trenutka rat je izbio kako s Luksemburgovcima, tako i s Bosnom. Vojske Vaclava, vođene njegovim rođacima, Mark Grofovima, Jodokusom i Prokopom od Moravske, napale su Grofoviju Presburg ili Požun i zauzimale jedan po jedan dvorac. to kralj tvrtko od Bosne zauzeo je one teritorije koje je bio prisiljen 1357. predati Ludoviku, dok se njegov pobočnik, veliki vojvoda Hrvoje, probio do rijeke Save i napao grofovije Dubica i Vrbas, koje su pripadale Ugarskoj još od vremena Arpadovića. Opći osjećaj krize obuzeo je zemlju i oni plemići koji nisu bili dovoljno bogati da posjeduju dvorac, pobjegli su kako bi zaštitili svoja tijela. Neka se tijela neće moći zaštititi. Ugarsko-hrvatsko kraljevstvo podijelilo se među pristalice pretendenata na prijestolje. Bilo je to krvavo vrijeme građanskog rata. Jedan od tih pretendenata u kruni Ugarsko-hrvatskog kralja uživaće tek 39 dana. Živimo Luksemburški se pokazao kao izuzetno vješt. Međutim, stvarno karte kako su mu podijeljene te 1382. nisu bile najsretnije. On naravno još nije konzumirao u tom trenutku svoj brak sa dakle e, ugarskom princezom Marijom i ono što, što se zamislilo dakle unutar samog ugarskog dvora poglavito čini se da je iza cijele priče stajala e, dakle kraljica majka Elizabeta žena preminulog kralja je bilo dakle da se stvori jedno regenstvo jedna institucija regenstva do trenutka dok Marija ne bi bila dovoljno, dakle, e, dovoljno stara da se brak konzumira i da onda u principu ona postane kraljica. Međutim, pojavilo se u tome naravno, budući da se radi o nasljeđivanju krune i kraljestva po ženskoj liniji pojavilo se dakle niz drugačijih interpretacija od dijela ugarskog, a kako će kasnija priča pokazati većim dijelom hrvatskog plemstva, da treba ipak krune slijediti muški odjetak. I taj muški odjetak je uistinu postojao, ne po izravnoj liniji, nego po pobočnoj. Naime, radilo se o Karlu Dračkom, Karlu drugom Dračkom, dakle čovjeku koji je 70. godina 14. stoljeća bio prisutan u poglavitu u hrvatskom dijelu kraljestva bio je hrvatski herceg. I to je jedna isto zanimljiva stvar, budući da je on nakon dugo godina, e, dakle, nepostojanja institucije herceštva bio postavljen od strane Ludovika Velikog za hercega. Međutim, zbog činjenice da je on trebao naslijediti neke zemlje u svojoj matičnoj, dakle, matičnom području, dakle, zračkom vodstvu, on se je izmakao iz tog područja i u trenutku kada umire Ludovik, on je uistinu više nije unutar kraljevstva. Međutim, dio plemstva ga poziva da postane kralj, jer on je u principu nečak samog, dakle, Ludovika Velikog. I on prihvaća to, dolazi napokon 1385. Dakle, imamo neke tri godine tog regenstva. U međuvremenu se događa hrpa dakle nekakvih mini pobuna gdje se bune protiv vlasti se jer dio plenstva smatra da kraljica Elizabeta nije samo regentica nego pokušava sebe nametnuti kao kraljicu. Dakle, čitav niz nekakvih pokušaja umanjenja kraljevske vlasti i kada sam Karlo Robert eh, napokon, dakle, krajem 1385. biva krunjen, a vrlo brzo će unutar eh, dakle nekakve dvorske klike smrtno završiti. Naime, Čini se da će ga kraljica Elizabeta uz pomoć tadašnjeg palatina Nikole Gorijanskog i jednog očigledno plaćenog čovjeka Blaža Forgača dati ubiti, dobit će e, u večernjim satima buzdovanu glavu, nakon čega će vrlo brzo umriti i već u veljači 1386. on će biti mrtav. Što će opet naravno otvoriti prostor za nove pobune i za nove dakle nekakve konspiracije te će vrlo brzo nakon toga pristaše njegove, dakle pristaše Karla II. pokušati instalirati njegovog sina, maloljetnog Vladislava napuskog na presnoj. Za udarac buzdovanom u glavu Karla Dračkog, peharnik Blaž Forgač nagrađen je, kako to piše Paul Engel, dvorcem Jelenec pored Nitre. Na vijesti o dolasku Karla Dračkog, kralj Vaclav je svog brata Žigmunda pod pratnjom velike vojske doveo u Ugarsku i sporazumom iz Đera prisilio kraljice da prihvate njegovog brata kao supruga kralja. Karlova stranka nije namjeravala pustiti na miru njegove ubojice. Sada je uporište pobunjenika protiv Žigmunda i kraljica postala Hrvatska i Dalmacija. Vođe tog protudvorskog pokreta bili su braća Ivaniš i Pavao Horvat, te Ivan Paližna. Ivaniš je bio nekadašnji mačvanski ban, a Pavao je bio zagrebački biskup. Pavao je bio taj koji je u ljeto 1385. ponudio krunu Karlu Dračkom. Ivan Paližna je pak bio prior reda Ivanovaca u Ugarskoj. Vođe protudborskog pokreta nisu dugo trebala čekati na prigodu za osvetu. A istovremeno sam Žigmund iščekujući dakle vlastitu instalaciju naći će se u vrlo nezgodnom položaju poglavito jer će osvetoljubivi članovi tog protudvorskog pokreta predvođeni u tom trenutku sa, sa vranskim priorom Ivanom od Paližne i braćom Horvat pokušati osvetiti smrt ubijenog kralja te će prilikom jednog izleta kraljice Elizabete, njene čerke Marije i na Nikole Gorjanskog dočekati ih kod Gorjena samog Gorjanskog ubiti, a kraljice oteti i odvesti ih duboko na područje Hrvatskog kraljestva, što će onda dovesti do izravne vojne intervencije samog Žigmunda Luksemburškog na područje Ugarskog, a onda i Hrvatskog kraljestva. Gorjeni su danas selo smješteno 10 km sjeverozapadno od Đakova. Prvi se puta spominju 1244. u graničnom listu posjeda Đakovačkog biskupa kao zemlja Gora, Tera Gora. Nju je kao selo Gara 1269. kralj Bela IV. poklonio Ivanu od plemena Druzma i njegovom sinu i mačonoši Stjepanu, koji su prema tom posjedu dobili ime Gorjanski ili De Gara. U 14. stoljeću Gorjanski tamo podižu utvrdu i Gorjan postaje glavno uporište te snažne slavonske plemičke obitelji. O važnosti te obitelji govori i činjenica da je Nikola Gorjanski 1375. postao palatin Ugarsko-Hrvatskog kraljevstva, a Ludovik I Veliki imenovao ga je skrbnikom svoje maloljetne kćeri Marije. Nikola je sudjelovao uroti koja je glave koštala Karla Dračkog. Kada su vođe protudorskog pokreta odlučile uzvratiti za Karlovu smrt, to su odlučile učiniti u samom srcu Nikolinih zemalja, na teritoriju koji se smatrao sigurnim za kraljice i njihove pristalice. Ivan Turčanski ili Turoci u svojoj ugarskoj kronici ovako opisuje događaje kod Gorjana. Kad je nastajalo ono doba godine gdje žarko sunce stupa u znak lava i muči žeteoce strašnom žegom, Ostave kraljice s Palatinom kao da su pameću pomirile Budim, a pratile su ih čete dvorjanika i zapute se u donje dijelove kraljevstva. Pa kad su se na znamenit blagdan blaženog apostola Jakova, ne sluteći ni o kakvoj zasjedi, kretali sredinom polja put Đakova, navali ban Ivan Horvat s velikom neprijateljskom četom, planteći u srcu osvetom, bijesno na čete dvorjanika. Pa kad su kraljičini i palatinovi ljudi vidjeli da su neprijatelji brojem jači, okrenu oni koji još nijesu bili pali leđa i nagnu glavom bez obzira u bijeg. A Blaža Forgača, kako bijaše smijun, u prvom sukobu usred boraca obori s konja udarac neprijateljskog koplja, te ga uhvate i odrube mu glavu na očigled kraljici. A Palatin Gorjanski kad je u tolikoj pogibli vidio da je jedino u smrti spas, skoči s konja, stane do kola kraljičinih, trgne mač na neprijatelje i svom snagom uzme braniti sebe i kraljice. Ali što je koristila obrana samo jedne ruke, kad su ga sa sviju strana napadale neprijateljske mišice i ranili smrtonosno udarci strelica. Kod Gorjena nisu samo stradali Nikola Gorjanski i Blaž Forgač, tamo je ubijen i Nikola Garaj, moćni čovjek s kojim su i započele promjene koje su dovele do svog ovog rasula. Žigmund nije imao drugog izbora nego krenuti u spašavanje kraljica. Međutim, to baš i nije najsrčanije učinio, govori dr. Gordan Ravančić s Hrvatskog instituta za povijest. Žigmund kad kreće, on uistinu kreće kao potpuni stranac. Međutim, ono na što on igra, prva stvar je igra na to da je on dakle muž kraljice koja je ugrožena ili budući muž kraljice koja je ugrožena, te onda uspjeva se nametnuti prije svega Ugrskom saboru kao zaštitnik kraljestva. Dakle, on će trebao bi odigrati vojno u smislu zaštite krune kao takve. I on će to uistinu učiniti, međutim tu sad se događa nešto što iz izvora nije sasvim, sasvim jasno, ali će imati svoje daleke reperkusije još dobrih deseta godina nakon toga. Naime, dok Žigmund pokušava probiti se kroz taj dio pobunjenog teritorija u hrvatskom dijelu kraljestva i doći do grada gdje su kraljice zatočene, dogodit će se to da će kraljica majka Elizabeta biti udavljena pred očima svoje kćeri. Postoje određene indicije, pogledu iz mletečkih izvora, da je to učinjeno po samom Žigmundovom nalogu. Jer uistinu dugo je trajalo taj njegov put od Ugarske do, do Novigrada. On će na kraju uspjeti osloboditi Mariju i 1387. instalirati se za kralja. Međutim, činjenica da još 1395. pred smrt sama Marija zamjera Žigmundu brojne stvari sugerira to da je Žigmund što svjesno, a možda i nesvjesno dozvolio da se dogodi to nešto, dakle to je ubojstvo kraljice majke, kojemu dakle njegova žena nikad nije na bilo koji način oprostila. Što će njemu naravno i dalje predstavljati problem jer u trenutku kada ona umire 1395. ponovo se njegova pozicija kao kralja dovodi u pitanje jer on nije kralj, to možemo uzeti kao paralelu recimo današnju englesku dinastiju i činjenicu da princ Filip nije kralj Engleske dok je kraljica Elizabeta kraljica Engleske. Naravno u srednjem vijeku stvari malo drugačije funkcioniraju, nismo toliko emancipirani i sve to. Pa onda Žigmund jest kralj, ali je kralj koji je kralj putem braka, a kada taj brak nestaje, nastaje problem. I to, to je onda situacija kada će se ponovo nakon što je Žigmund uspio po prvi put primiriti to poglavito hrvatsko pobunjeno plemstvo, će se naći ponovo, ponovo u problemu. Međutim, ono što je važno imati na umu da nakon što je Žigmund uspio, dakle 1386. na 7. dakle osloboditi, osloboditi kraljicu, većina tog pobunjenog plemsta predvođena Ivanom od Paližne potražit će utočište na prostorima Bosanskog kraljevstva. Kada je Žigmund krenuo u borbu za krunu ugarsko-hrvatskog kralja, nije baš imao puno sredstava na raspolaganju. Godine 1388. kako bi sakupio novaca za borbu u ugarsko-hrvatskom kraljestvu, morao je založiti Brandenburg svom rođaku Jobstu, Mark Grofu Moravske. Od zalaganja Brandenburga do pobjede nad protudvorskim pokretom trebalo je proći šest godina. Tek 1394. kod Dobora u Bosni Žigmund je uspio slomiti vođe tog pokreta. Ali dvije godine nakon tog trijumfa Žigmund će skoro izgubiti glavu kod Nikopolja. Neprijatelji koji su se ponadali da je on konačno mrtav ponovno su poveli pobunu. Kako se s njima Žigmund obračunao na krvavom saboru u Križevcima, poslušajte sljedećeg četvrtka. Slušali ste emisiju Povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimio Sandro Tot. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2019. godina.